Isten adta gazdasszonya, készen van ne a vacsora, csillagom, angyalom? A vacsora készen volna, ha kis macska nem lett volna, csillagom, angyalom. A kis macska nem volt hibás, gazdasszonyunk részegen jár, csillagom, angyalom. A tűzhelyre tántorodott, nagy fazékba kapaszkodott, ott minden folyt a leves. A tűzhelyre tántorodott, nagy fazékba kapaszkodott, minden folyt a leves.